Ta e, mimeczkę zasadziła, te spaliłem z rana, a co tato zasadzić nie chciał, to urodził syna Rastamana. Miała matka syna, syna Rastamana, który palił trawę, seks zawsze, tak zawsze z rana. Wiecie, kto wiesz, hada jawajce, czy wy wiecie, kto mieszka na Jamajce? Tam mieszkają ci, co palą, palą gandzie. Tam mieszkają ci, co palą, palą gandzie. Tam mieszkają, tam mieszkają, tam mieszkają, tam mieszkają, tam mieszkają. Ci, co palą, gandzie, gandzie, pa, palą, gandzie, gandzie, palą, gandzie.